უფალო ღმერთო ჩვენო აცხოვნე ერი შენი დააკურთხე სამკვიდრებელი შენი სავსებაი ეკლესიისა შენისა დაიცევ წმინდა ყვენ მოყვარენი სახლისა შენისა შვენიერებისანი შენი გინი ნაცვლად ადიდენ ღვთაებრივითა ძალითა შენითა და ნუ დამიტევებ ჩვენ მოსავთა შენდამი რამე თუ შენი არ სიმткиცე და შენი არ სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ